Jenny och vänner är på turné, miniturné. <laughs> Över Atlanten har vi åkt och eh, jag sitter här tillsammans med Beldina. Hej! Hej hej! I en eh, bar, eller backstage eh, i en bar som heter Babies All Right i Brooklyn i New York. Mm. Det är andra gången jag är här och spelar in podd. Vi var ah. här för ett år sedan ungefär och gjorde samma grej på den här festen som heter Sweden Makes Music mm. som du ska spela på här om alldeles snart, bara om bara några timmar. Ja, exakt. Hur känns det? Det känns jättekul. Eh, det är första gången jag spelar eh, på, den här, på det här stället. Jag har inte varit här innan. Nej, men du är ganska är van, van USA-vän annars? Eh, jo, ja, alltså jag var eh, här nyss med Timbuktu och spelade på Marcus Samuelssons restaurang Red, mm. Red Rooster. Vad speciellt? För två veckor sedan. Ja, det var jättekul. Nice. Ja. Vi, det, det, måste vi prata mer om snart. Absolut. <laughs> Den här festen, äh, det är lite fler artister som är här i krokarna och springer runt. Jag har sett Merrily, äh, jag vet att Beatrice Eli är på plats i stan. Så att mm. han och hennes eh, tjej, crew i coola jackor. Jag <laughs> börjar sakna mina tjejer också. Jaha, är du här helt själv? <laughs> Jag är här helt själv. <laughs> vi, vi får hänga tillsammans här allihopa sen. Eh, Bubba Stills är också på plats och uh, lite goa DJs. Jag ska också spela lite skivor sen. Mm. Det känns kul. Eh, men innan allt det här så ska vi ju hinna lyssna på goa låtar. Mm. Du har tagit med dig några som du gillar, jag har tagit med mig eh, några som jag tycker om. Som vanligt kör vi så här varannan. Ja. Så vi får se hur, hur eh, konstig blandning det blir. Jag tror att vi gillar ungefär samma saker. Mm. Spännande. Uh, jag vet att du är peppad på den här första låten i alla fall. Ja. Som jag har, verkligen har lyssnat sönder i veckan. Vi kör. Chops, chops, chops. And once I touch some M's, I ain't never gonna change. I'ma still splurge with my squad. We gon' stay fucking all these the street. Same day one nigga stay with me. Please do not get the nigga started because somebody's body's free. Walking in the party, got your bra with me. Everywhere I go, got your squad with me. And you already know we a hundred deep. Tryna stay with the pole, but I'm so low key. Hey, sugar till I'm dead. Yeah. Tryna duck the fit. Cause a lot of my niggas ain't make it. So for them, gotta get this paper. And if I catch that nigga, it's a cave. Adios, I'ma see you later. See you later. Niggas yeah. wasn't real from the start. Don't touch, put money Hit y'all niggas for lunch. Taking little bitches out for brunch. Getting money is on my menu. Fuck niggas, I can't stand near you. Pull up in that new thing. Take off with your boot thing. Squad 2 Craig got no brain. Shoot them things, go bang bang. All you niggas go chit chat. Make my shoes go click clack. Bad little bitch got fat cat. Break up at no Kit Kat. Take off fast, no Corvette. Fuck niggas, wish they can catch that. Me and my squad gon' get dope. Hustle that day, nigga, when it snow kick hard like judo. Feeling like future on Pluto. AKA, I'm too cold. Everything I touch turn to gold. And never in my life trust these hoes. Real nigga here, that's a street code. And once I touch some M's, I ain't never gonna change. I'ma still splurge with my squad. You gon' stay spoil you. If you just have to run off, cause you know these niggas be telling lies. Some of these niggas can't get in compliance. They wasting my time. So what could I say? But a lot of niggas young like me, trying to get out of the street. Half of these niggas can't eat. That's why they probably been following me. I don't be catching no tweets. I just made a page. Get on my business for show. They notice my name and watching my ways. Listen to every little thing that I say. Trying to get in every little pick that I take. Following every bad bitch that I play. So what can I say? You know that we paid. I do this like every day. Knowing these niggas be lame. Better stay out of my way. And once a touch of ifs, I ain't never gonna change. Vad får du för känsla när du hör den här? Eh, får en väldigt harmonisk känsla. Men höstkänsla faktiskt. Höstkänsla? Ja, jag får höstkänsla. Eller jag typisk låt som jag hade lyssnat på om jag kör en bil. Mhm. Mm mm. Så är väldigt skön. Ja, jag älskar verkligen den här. Det är Young Shop, mm. eh, Chief Keefs eh, producent, som har släppt ett mixtape som heter Still. Den här låten heter Never Gonna Change. Mm. Och det är mm. massa, eh, massa folk som gästar. Johnny May Cash, YB, J-Rock och BMO. Jag har ganska dålig koll på alla dem, men eh, <laughs> <laughs> sjukt bra låt. Ah. Um, va, va, du bor ju i LA i vanliga fall. Ja. Vad, vad hör man liksom ur, typ, dåna ur bilarna där just nu? Just nu hör man eh, No Type med Ray Sherman. Jag, vet inte hur man, uttalar hans efternamn. <laughs> Det är väl liksom drummers ear, äh, eardrum. Baklänges. Uh, ja. uh, så so den, den låten hör man. Uh, sen hör man Kendrick Lamar, I. Mm. Man hör Tinashes um, ehm, Bet. Um, ja, de, alltså det är ju annorlunda här för att det är ju så här jättemånga västkustrappare som är skitstora i sin region mm. som inte ens har nått ut till östkusten än. Um, så att jag har inte så mycket koll på de up and coming som är här ute. Nej. Det finns en, en god vän till mig um, som är på väg upp nu. Han heter G-Eazy. Okay. Uh, och han är ju liksom skitstor i hela södra Kalifornien och hela det området på västkusten. Han är från San Francisco mm. och öppnade upp för Drake och Lil Wayne under deras turné. Men om jag frågar, eller om jag säger ja ah, men ni måste lyssna på G-Eazy här. Ja, är det, så det typ ingen som Bay Area-stil eh, eller nej, en, en ny han, skola? Nej, han, han har faktiskt en ganska så clean eh, stil för att han har så här skjorta, typ så här, han är väldigt smal, han har väldigt så här slick stil. Eh, Om du skulle tagit med en låt med honom? ganska hårt. Jag kom på det precis nu bara för att vi <laughs> lyssnade på det här. Men han, han släppte sitt album, första album det här året. Början på det året. Vi får kolla upp det. Ja. Men han kommer man nog... Han har inte nått över till Europa än för där är det ingen som vet vem han är. Nej, inte ens till New York och inte över Atlanten. <laughs> Alltså New <laughs> York, jo och sådär men liksom när jag är som mina kusiner i Detroit så vet inte de det. Nej. Mm. Men snart. Lyssnar dina kusiner i, i Detroit på Dave Loaf? Eh, det vet inte jag om det. Det är alltså en <laughs> ny, ny pärla som jag har spelat en del här i podden. Som, Nej, det vet men inte en låt som heter Try Me, den måste du kolla in. Ja, det ska jag göra. Jag är helt säker på att din kusiner har koll på det. Med nya, nya tips. <laughs> Men det, du har tagit med en låt som uh, inte är supermega ny kanske, men uh, något som du har lyssnat mycket på. Ja, alltså, alltså jag, är lite, jag är lite knäpp, för att jag, jag fattar låtar typ i efterhand. Mm. Jag kan mm. lyssna på någonting som är jag brukar inte följa riktigt så mycket så här. Det var faktiskt ganska svårt att välja låtval just för den här podden för att tidsmässigt så följer jag inte riktigt in i tiderna men jag bara kände så här, hon kom med en sån skön energi, ny kraft och bara så här, gjorde en jättebra comeback. Så jag tycker om den här låten väldigt mycket. Mm. so you double and dipped again. Then scream, nigga, scream. Hit your man's up and tell him to get the vein in. Eh? Reminiscing can bring it back to the cabin in Michigan. But man, this the plan. Say goodbye I'm to your lover cause it's the end. In the moonlight, I feel like spending my nights alone. Moving off course like the wrong way relay. Need me a boss, you're a constant delay. These are kind of thoughts I've been having for three days. Feel like you're more of a homie. Please, you don't even know me. You think I'm starting new relations. I'm just a part and need my space and time to myself, ventilation. No time for you, I lack the patience. And you like, girl, how you do that? My attitude is bitchy, but you already knew that. And since we can't get along, I think we should both move on. Go! Cause I'm born a dance in the moon. fint att vi fick lite extra liksom, sångpålägg. <laughs> jag visste knappt att Azealia Banks kunde sjunga så här bra. Nej, inte jag heller. Eller jo, för att hon sjöng ju på Charlie Gambino senaste albumet. Det var då jag fattade att hon hade en röst på det sättet. Ja. Vad, vad är det som du gillar med den här låten? Jag gillar att hon eh, för det första använder rösten mycket på ett sätt så att man får både den här varma och kalla känslan för henne och hon visar olika sidor och det känns som att det är så hon är som person för hon är ju väldigt överallt och mm. Inte i... helt lätt att tycka om Nej, men alla precis, gånger. Precis, jag förstår varför man inte dras till hennes musik på grund av hennes personlighet. Men det är därför jag gillar den här låten för att den har verkligen alla de typerna av bitarna i sig där det är liksom, ja. Det var väldigt soulful. Ja men precis. Vad, vad, brukar du lyssna efter när du, eftersom du sjunger själv, mm. när du hör andra sjunga? Vad, eller eh. lyssnar du på musik på ett annat sätt tror du än uh, bara en helt vanlig Alltså jag vet inte. Jag, jag, jag, <laughs> jag, tror väl typ att um, för mig är det så att jag måste känna det. Alltså så här, det kan vara en fras i en melodi som jag bara ah, älskar och det gör hela låten. Mm. Ibland kan det vara ett visst ljud. Det är verkligen olika beroende på vilken känsla. Det är därför jag gillar också väldigt mycket olika genrer på grund av att jag, jag, hittar, jag gillar inte bara en sak i låtar. Mm. Um, men jag tror, redan när det kommer till röster så, för det finns vissa som sjunger asbra men jag så här, känner ingenting för det för att Nej. de kanske inte har någon känsla i någon slags krispighet. Jag, vet jag gillar när det är lite rått. det är det jag gillar. <laughs> Men eh, är det bra ifall du sjunger med? Som du gjorde nu. Eh, alltså jag brukar sjunga med <laughs> även om det är dåligt. Jag känner att jag kunde ha gjort det bättre. Nej, Sist vi två gjorde någon slags radio tillsammans, kommer du ihåg det? Du, du var och hälsade på mig när jag eh. sände på SR. Då gjorde vi något slags ja. klubbprogram där Bella Bo spelade skivor ja, och så var du med och så sjöng du liksom över nästan alla, ja, alla låtarna. Så, det kommer jag ihåg. Så nice. Mm. Uh, alltså det är ju så jag och Bella kör live också. Det mm. känns som att så här, jag gillar den levande biten i dansmusik att man ger det mer själ och då behöver det inte betyda att det ska vara soul men att så här, ja, det, kan, det ska kännas på något sätt. Mm. for all my brothers out there in these streets, man. In the streets. You gotta stick together. Stick together. I know it's a struggle out here, but you gotta be together. It's a struggle. Yeah. Oh, go. Everybody been through, been through it. Everybody used to nobody new to it. Not new to we it. all gon' go through oh. it. Uh-huh. And that's the struggle. Struggle, huh? struggle, struggle, struggle. Struggle. Oh, call it the struggle. Call it the struggle. Struggle, struggle, struggle. Gotta survive. Yo, Quavo, gotta survive. The struggle. Oh. I had to get my money cause I ain't had no muscle. My squad gon' ride there because I trust them. I trust them. If he wanna die, I know my squad gon' bust him. Oh, if they ain't with us, then my nigga fuck It's a struggle in my hood, blue Benjamins, I touch em. RIP to Mike Brown, I heard my nigga fuck with us. Middle finger to the police, that don't nigga fuck with us. I got all these chains, i representing slavery. Only listen to my god and mama, that's who made me. When my brother, asked to call my my phone, that shit was crazy. RIP my brother, Pistol P, let him know we made it. Mama told me that she can't visit me in a pit. She wanna break me out and I can't see her going in. I swear to God, you might ain't seen it. But if you been through the struggle, I know you feel it. Struggle. Oh, Everybody been through it. Everybody used to it. They used to it. But ain't nobody new to it. Not new that's the struggle. Struggle, huh? struggle, struggle, struggle. Struggle. Ooh, call it the struggle. Call it the struggle. Struggle, struggle, struggle. Gotta survive. Yo struggle as a motherfucker. Nigga tryna hit me for my chain, but I ain't gon' let him touch. Go to interstate, walk through your hood, and I ain't gotta talk. Swear to God, if you tip my brother, I ain't gon' hesitate to bust. <laughs> Niggas see you getting money, plotting, tryna take it from you. It'll hurt you if you know your right hand man, he telling on you. Break down me a backwood, roll up me a blunt of marijuana. Outcast in my backwood. young all niggas smoking on stank on you. Remember plugging up that joint for me. Early in the morning, eat leftovers. I hated to warm it. Now young all nigga eat stank shrimp at Ben Harness. I remember tippy chicken nugget from McDonald's. Mickey. I remember mama said, get up, go get that money. Mama. Stand solid, never let a nigga take it from you. I told your mama, now you got that mansion that you wanted. I came a long way from renting that out now I own it. Own it. Rest in Pee Wee, reading Pistol P, the top is lonely. Yeah. Everybody been through it. Been through it. Everybody used to They used to it. But ain't nobody new and I we all gon' go through it. And that's the struggle. Struggle, struggle, struggle, struggle. Struggle. Ooh, call it the struggle. Call it the struggle. Struggle, struggle, struggle. Gotta survive. Struggle. All set. For free my brother. Free, free them mansions in the house with covers. Back then, he used to beat me, told me, nigga, get some more. Get some more. If you can't beat them, then you gonna have to bust. You gon' bust. It was a struggle. struggle. Grandma dead, man, I really wish I could hug. Grandma. Me go gang life me, yeah, so fuck the other. I told my mama I got her back when I, I lost you. my brother. Locked up for a stress that I went going back and I still got in trouble. If you had the set that my niggas kidnapped, my niggas. Migos, struggle. Vad tycker du? Jo, den är nice. Men jag har inte, som sagt, efter Versace som fortfarande är en asbra låt mm. så har jag liksom inte haft det är lite koll mer, på dem. Lite mer av en banger. Mm. Men det var liksom såhär nice. Sen, jag, jag har liksom inte följt dem Nej, mm. ja, men den här är en sån här låt som växer ju fler. Alltså, den har också kostat så här puttrat hela veckan ja. i bakgrunden och man bara mm, svänget. Ja, men det är det. <laughs> du, du är ju tillbaka med en eh, massa ny musik snart. Ja. Eh, mm. Vi har fått ett fasta smakprov som vi ska mm. lyssna på här också alldeles strax. Mm. Va, men vad, vad, vad är det som har lett fram till det här, nya musiken? Uh, jag släppte ett mixtape um, och jag har massa låtar som jag liksom känner att jag är redo att släppa ut. Mm. Men um, den här Ocean eh, handlar om... Um, den skriver jag i LA faktiskt med en amerikansk producent och Jens Sivestedt från Sverige. Men han var och hälsade på mig när vi skrev den här ihop. Mm. Uh, den handlar lite om... Jag, skulle precis, jag har bott i LA i två år, skulle precis komma hem första gången på två år och kände bara så här att jag har gett mig på okänt vatten av att vara borta själv och så här, jag behövde tömma ut mig på så väldigt mycket eh, negativ energi. Mm. Och då mhm. blir det oftast musik för mig. <laughs> liksom det är så jag typ filtrerar det jag vill liksom bara så få bort på något ja. sätt. Eh, och den handlar egentligen bara om att man ska bara så här, ge sig ut i det man typ även om man inte ser vad det är som är framför sig, men att bara så här, ge sig in i det. Sen är det en liten kärlekstwist också i det för att eh, jag hade ett långdistansförhållande som sjönk <laughs> på grund av distansen. Så att det var där hela havsbilden formades. Vi lyssnar. see the see a storm. Lina Ocean, mm. du sa att du tycker att det kan vara lite jobbigt att lyssna på dina egna grejer. Så här. Ja, precis. Alltså, vi... Hur kändes det nu? Nej, men det kändes ganska lugnt ändå. Jag har vant mig vid den här låten. Mm. Bra. <laughs> så det känns, eh, men det känns också kul att höra den ute bland folk för att jag har ju bara lyssnat på den själv, eller liksom så här, bland mina närmaste. Vi har ju bara liksom haft den i våra iPods så det är kul att andra också får ta del av mm. det man gör. Hur, hur är det att, att liksom höra sin musik på radio till exempel? Uh, nu har inte jag gjort uh, allt för mycket sådär, men det är en väldigt konstig känsla. Alltså radion eller på klubben, liksom, man reagerar alltid mm. tycker jag. Och då tycker jag bara att det är kul att se hur folk reagerar. Då ställer och du tittar på alla andra? Tittar på alla andra. vad, gör, vad, vad, vad händer? <laughs> hur vill du att folk ska reagera på din musik? Nej, alltså för mig är det inte hur jag vill, utan det är bara så här, vad får du för, för snarare tvärtom, vad får du för känsla av det mm. jag gör? Så här, jag, jag gör inte det för att jag vill, alltså så här, för, att, för att du måste tycka på ett visst sätt eller för att så här, så här du ska tycka att jag är bra eller det är mest så för att jag vill att du ska få dig att känna något. Mm. Liksom. Jag fattar. Och då vill jag veta vad. <laughs> vad kommer vi få höra mer? nu framöver för dig? Eh, ja, det kommer en video till Ocean som är jättefet. Gjord av Saga Berlin, a.k.a. Nice Gus. Mm. Hur naket kommer det vara i den videon? Jag vet att du är väldigt så här, eh, jag kan bara säga fri i uh, dina vet. videos. Eh, jag kan bara säga free the nipple. <laughs> yes. Det är det enda jag kan säga. <laughs> Eh, men den, den är jävligt grym. Det känns, jag är jättestolt över den. Det ska bli kul. Eh, och sen kommer EPn också mm. till det med resten av låtarna. Eh, så det är lite spännande tider. Kul. Ja. Hur ska du fira det här då? Uh, jobba. Ah, okay. <laughs> Bara jobba på. <laughs> Jag fattar. Mm. Vi, vi fortsätter med en eh, annan eh, Jenny och vänner-favorit. Så fort han släpper någonting nytt så, så brukar vi spela det här i podden. Han har varit med och gästat några gånger också. Jan Gud mm. eh, har gjort en ny låt som heter My Guns. Den är ganska maxad. All right. Vi ser vad du, vad du tycker om det här. Vi kör. Vi kör. feeling för det här? Ja. Jag hör melodier. <laughs> vad, vad, får du för känsla? Um, jag får en... Uh, alltså jag får typ en lägga sig och sova-känsla. Det Är bra? Ja, det är ja. jättebra. Alltså typ bara lägga sig tillbaka och sätta på hörlurar och lyssna på en sån här typ av låt. Är, är, du en sån person som måste lyssna på musik när du går och lägger dig? Nej, mm. men uh, det blir snarare att jag liksom lägger mig för att lyssna på musik. Och jag måste koppla till mer vad jag gör för att få en <laughs> känsla med vissa låtar. Ja, jag fattar. Ja, uh, så den här kan jag verkligen känna att jag typ så här, men då måste jag ta en powernap, bara lägga sig ner och lyssna på den här biten. När, när, om du lyssnar på sådana här instrumentaler, får du, mm. får du feeling för att liksom börja lägga sång? Ja, jag, jag, hörde direkt grejer man kan lägga, typ mm. såhär, göra någon mashup eller så. Jag tycker det är jättekul att experimentera och göra sådana saker. Va, va, vad letar du efter när det kommer till produktioner? Uh, jag gillar... I och för sig, det här är lite svårt uh, för det händer så mycket i den här. Mm. Så att jag inte skulle krocka om man typ så lägger någonting på. Men uh, jag lyssnar ofta på uppbyggnaden. Mm. För att det ska kunna kännas intressant. Jag fattar. Har du några favoritproducenter just nu? Um, Cashmere Cat mm. gillar jag. Um, sen gillar jag en ehm, producent som heter DJ Dahi. Um, sen så gillar jag... Um, det finns ett uh, kollektiv från, som startade i LA som heter Selection. Just det. Därifrån Joe K. Um, Vad har alla de här gemensamt? De, har liksom, är väldigt sparsmakade och det gör att det är små detaljer som sticker ut som gör hela biten och det är mycket så jag tänker också när jag gör låtar att så här, det får inte hända så mycket på en gång. För då hinner man inte reagera vad det är som är där i. Mm. Vi, vi, ska lyssna på eh, en låt som du har valt, med Subtract. Ja. På tal om eh, produktionen, vad är det som, vad, hur kommer det sig att du valde det här? Den här älskar jag texten på. Jaha, det var inte, det var inte det produktionen. Var inte produktionen. <laughs> <laughs> så, det, så, det, så det är Sampa vi ska lyssna efter här uh, helt enkelt. Alltså, texten i kombination med prodden, självklart. Men texten är det som sticker ut här för mig. I see those multicolored tears all bleeding from your eyes. I see the rainbow and the darkness at the same time. I guess that's what you call this life, and it could end tomorrow. Can't call imaginary world. Oh, imaginary stairs. I'm out here on the edge. I know it's just a temporary view. Yeah. Won't you help me and invite your light to wake my desire? I need something new. my desire. Seen when I see the movie in my mind's eye. Staring through the keyhole just to catch some sunlight. Start the clicker, take the picture. Yeah, I'm there with you, and I wouldn't want to be anywhere else. Oh, imaginary stairs. I'm out here on the edge. I know. resta tempo. i texten som är speciellt? Alltså, bara titeln Temporary View är genialiskt. Att det är så här, ingenting är... Alltså allting förändras hela tiden. Och han vet om att det, ja, men det här är bara liksom... Även han menar ju fysiskt sett inte en utsikt utan han pratar ju om en tjej. Vilket jag gillar. Han är också han väldigt uh, speciell röst. Samfa. Mm. Snygg. Mm. Uh, hur, hur, tänker du själv när du, när du skriver texter? Vad, vad är det som är liksom svårast att få till så som man vill ha det? Alltså jag skriver ju alltid typ någonting som jag har gått igenom oftast. Jag tror att alla människor går igenom samma typer av saker i olika versioner. Så att, eh, jag hade inte kunnat förklara på ett annat sätt hur någon annan känner utan det måste komma från eh, grundkällan. Mm. <laughs> Ehm, men alltså det, det är svårt det, det, är svårt att veta liksom, hur, hur, man, hur man känner när man ska skriva någonting. Mm. Det blir oftast att jag får fraser, eller att jag liksom bygger fraser kring en tanke eller liksom ett grundord. Liksom Ocean, det var verkligen så jag visste att jag ville döpa låten till Ocean innan vi ens visste vad det skulle låta som. För mm jag ville förklara exakt hur det kändes liksom att vara på en annan plats långt ifrån det man känner till. Um, <clears throat> så det är ofta så jag börjar. Måste, du sa här innan att det, eh, det är ofta när du har haft en massa negativ energi som måste ut uh, som det blir musik av det. Alltså, måste, måste ja, man må dåligt för att göra nej, man, man, måste, man måste inte. uh, <laughs> man måste verkligen inte det. För, men, det men det blir oftast då uh, som jag kan gå in hårdare i liksom låtskrivandet. Det är ju sjukt lätt att skriva låtar också sen när man känner... Det är nästan svårare ska jag säga att skriva låtar när man är på bra humör bara för att det måste vara ett djupare innebörd i hur man mår. Liksom. Mm. Att vara glad är lätt. Ja, det är inte att det är lätt, men du, man vill liksom inte bara säga... Ja, nu har ju någon sagt I'm happy. <laughs> Eh, men det är liksom så här, det finns ändå substans i verserna liksom, och i så här, hur han säger det på. Midcall. dagens stökigaste låt, tror jag att ah. det var. Yumi Suma eh, och låten Alina eh, i en remix av Ricky Eat Acid. Vad tycker du om det här? Är det för jo, stökigt det var, för dig? Nej, <laughs> det, jag, jag, gillade verserna och mm. rösten sådär. Mm. Sen var det någonting med trummorna som gjorde att det kändes lite off. Det var extremt snabb breakbeat. Ja, ah, exakt. <laughs> Du, du ska ju spela live här alldeles snart uh. Uh, på Babies Alright i Brooklyn på mm. en fest som heter Sweden Makes Music. Va, va, hur tänker du liksom, inför en spelning? Um, jag brukar oftast tänka på, eller jag brukar visualisera spelningen typ en, en timme innan måste jag vara för mig själv liksom och bara gå igenom sättet i huvudet, mm. föreställa mig hur det kommer se ut och hur det kommer kännas. Och sådär. Hur, hur vill du, eller vad, vad vill du förmedla på scen när du kör live? Det är liksom återigen olika. Det är så här, Det är inte så mycket... Det, jag gör vad jag kan snarare. Ja. Alltså det är verkligen alltid det för att alla dagar, man har ju olika röster och sådär. Men jag, jag, känner, men jag känner verkligen att jag vill, eh, jag vill få fram ett budskap så mycket som möjligt i, i varje kapitel. Liksom. Ja. Mm. <laughs> Det kommer gå bra tror jag. ja, det, det, ska bli kul framförallt. Ja. vad händer eh, för dig i vinter? I vinter, nu kommer jag åka tillbaka till LA och så har jag faktiskt en videoreleasefest och ett showcase nästa vecka i Los Angeles, eller i Hollywood. Och sen... Eh, Mäktigt, eller? Ja, det ska bli skitkul. Och sen kommer jag hem till Sverige faktiskt i december månad. kommer jag spela lite. Och fira jul, eller? Ja, jag ska fira jul med mamma. Mysigt. Ja, det ska bli jättemysigt. <laughs> Och så mysigt att ha dig här. Ja, det har varit jättekul att sitta och snacka lite. Så bra. Mm. Uh, vi ska avsluta med en låt som du har tagit med dig. Uh. Med en annan tjej som uh, slår stort i USA just nu. Är, det, är det det som är drömmen för dig också? Alltså, Nej, <laughs> alltså det, det, är så svårt att förklara. Visst, det hade varit skitkul. Det är absolut ingenting man inte vill. Men jag försöker mer tänka på liksom så att det är roligt att ge ut någonting som uppskattas. Ja. Liksom. Och blir det en stor grad eller inte, det är viktigt för mig i alla fall att de som uh, gillar det får veta att man uppskattar det. Mm. Och så här, Eh, men en trea på man... Billboard skulle inte skada. En etta skulle en inte skada. <laughs> man vill alltså, ju toppa Tove Lo. Ska jag vara på Billboard då måste det vara en etta. <laughs> <laughs> men, Annars... Eh, varför Nej, men valt, kommer snart. Varför har du valt den här låten? Loe, det är faktiskt eh, Tove Lo, The Way I Am. Min bästa vän och äh, även producent som har proddat den här låten. Ja. Äh, och jag visste faktiskt inte det när jag lyssnade igenom hennes album. Det var den här låten som stack ut för mig. Komiskt nog var det han som hade gjort den. Mm. jag gillar bara alltså, the way that I am. Alltså det är så här, det är, man ska vara sig själv helt enkelt. <laughs> det är lite det hon säger som jag gillar där. So you're proud to be a good one But the good ones always complain About the stuff they never did a thing about the bad kind Cause the bad kind don't even know All the hearts they're messing with